gambaran you. Nabi Musa Kondro para moto itu wajib jadi partisuan ini dasapan. Engkang pun jadi Nyai Supobono. Nyai Aton kang mangamber aru ah. ya tal maur kati sang matu brontong kembrang kembrang yen ngandika nangger raya buana mumpung iki ora nono para kanca-kanca kang padha teka mrene kowe tak ajokke ana ngarep anakku aja kaget ya nggir apa kang dadi ngendikane biyung kabeh wis tak estokake iki mau aku agi nyambut gawe kok biyung ngundang karo aku ana dawuh apa ngundang ngendikake mengko nek pancen bisa tak lakonane aku mengarep takon munggu batin batinmu kok dadi wangune pola tamu karo adate beda banget nek pancen kuwi duwe peluhun. aku wong tuwa bakal sagu minangkani yen pancen peluhun mau aku kecunggah dalaran tinggalane bapakmu ki mung siji kowe sing kena tanggung gawe kanca ngayahi kewajiban diperintahake marang wong agung ing ngalengkon diraja supaya lestari nggone padha makarti gawe gegaman upama aku matur apa kira-kira biyung ora ngamuk karo aku lho pancen bener aku ora nesu perlu apa ta aku dadak muring nek iso aku ngandani sing kanthi sak nyatane yen pancen luput tumindakmu Mula to jajal nek pancen kagul nggonmu nyandang omong karo mbokmu. Gandeng kuwi wis akhir diwasa. nek pancen kowe kepengin di bojo omong karo aku wanita ngendi sing bakal tok karepaki yen pancen kono sejajar awake dhewe tak dodokane latare mengko tak dodoge lawange sing arek ngrembug mbokmu wong kuwi serandi wong tuwa ya lha sing jenenge bojoku tak anggap sepele Dudu apa-apa, wong bojo kuwi ora gampang tanggung jawab. Eh. ora ngomongake tanggung jawab marang bojo bisa kelakon sih nek bojone wis duwe anak dek mengko arake nakal ora jamak ora urung ya ngrekoso ing gula wentah wis ora perlu bebojo wis urip karo simbok wae aku wis ora apa-apa iya ana aku mengko kesusu dhe bojo lah biyung sekapiran si Mongko aku isih kepengin nutukake aku ngaturake dharma bekti. Awit aku ngrumangsani biyen ora ana tok ake. Kowe kuwi pertapanku sadurunge sangang sasi 10 dina. Sak ora-orane aku anakmu ya kudu males gebetian karo wong tuwa. Ora ngono. Eh, aku dengaren temen. Pikiranmu wis ingsap. Lha iki pinganane aku le mung ingsapi. kira kira kowe seneng dibujo gandeng wong enom. Ah, wis ora usah. Nek wong ngono jane wis oke wae sing do nginceng aku. Do kepengin ngadeni karo aku, ana perlu apa? Wong wedok durung karuan. Arep ayune ayuning puper ora kanggo gawe. Arep ora pancen becik atine, ayo kuwi sing jenenge wanita temenan. Ora ngono, Mbok. Lah iya, iya. iya. menawa nek kowe arep seneng duwe pertimbangan sing sak jajarmu. Ah wis ora. Nek butuh bojone kurang pirang. Angger sinden dong ya aku. Ning aku lah butuh. Ya bener, bener. Ya syukur nek kowe duwe penemu kaya ngono ya. Lah iya. Lah kok dadi kowe menang-menang. Ngene yo, Jung. Jan-jan nek aku matur mengko nek pancen luput no, Iya. Aku iki menang-menang iki janjane aku wis tau rembugan. Ngarak tenan. Karo wanita. Eh ora. Lah karo apa? Aku tau rembugan arep suwita nang Pancawati. Pasuwitanku banjur ditampa marang Sri Maharaja Pancawati, gustiku Prabu Sri Rama. Kuwi ratu sing jujur. ratu sing temen, ratu sing kena dicontoh. Ha kuwi genderane awake dhewe wong Agung Pancawati kuwi. Aku iki jane ning alengkok kene iki ora kerasan. Uh. Bapakmu ki mutagetiye wong alengkok. Ha nek kowe kok njuk ora kerasan nang kene iki njuk nalarmu piye? Biyen mono bapak rak wong penemune wong jaman kuno, Wong ngerti lan urung gledah karo atine dosa muka. Dosa muka kuwi mbakno ratu. aku ning elek atine, Mbok. Sejarahe kok biyen pancen dheweke iki dadi ratu penjajah. Iya. Ora ngerti nek ubengi rodo kuwi ya ning ngisor ya ning dhuwur. Nek ning dhuwur mono gena menangan. Ning muka kebacut dadi ning ngisor perkasa. Lah iya. Lah iki mumpung durung kowe karo aku tiba nggon ngrekoso. Ayo saiki awake dhewe do ninggalake kene wae do melu nang Pontowati. Omane iki dolan wis payu-payune. Kuwi karo aku gek melu marang Pontowati Suwito Prabu Rama. Jaget, jaget. Kowe kok dipenemu kaya ngono kuwi sing ngajani sapa? Ora ono yo. Aku dadi kowe dipenemu kaya ngono kuwi yo maksude. Kowe karo aku ki le urip ora suwe. Sesuk calone mati. Mongko wong mati kuwi nek uripe tandang luput sesuk tekan kene bakal nampa pidana marang sing gawe urip lu abot pidanane. Ayo anggere awake dhewe ra melu nuntu ndak luput. Ayo arep ora melu kae melu wong luput ya terawur ya katutan. Wis ana patang sasi iki kuwi ora ngerti to. Jane aku wis nyeleweng. gaman-gaman ku sing apik-apik, sing landhep-landhep, sing ampuh-ampuh, sing daya-daya tak kirimke ning Pancawati, sing ana tak setorke ning Alengka. Nek takoni aku yo ngaku, mesine do ngagek oleh sing elek ngono. Aja yo ngger nek nggugu aku aja. Yo arep kowe lara kepenak bejo cilaka ayu padha urip ana kene. Kowe ora perlu kepingin suwita karo wong agung Pancawati. Ngelingono yen wit mbah-mbahmu, wit bapakmu biyen pancen ana kene. Bener yung Ning biyen dosa muka ku ora urung pati ketara, nek saiki jan mrengkel banget. Ing atase ratu kok di bojo direwangi rebut bojone wong. Mongko wong agung Pancawati ku sing direbut bojone. Saiki nggo sepene moh palakrama. Atine wong agung jujur temenan. Bojoku mingretyan Sinta. Waton dhewek ora gegepok dening desa muka. Tak tunggu sak baline apa ora wong ampuh kuwi. Ha iya. Anak liyane Prabu Rama tinggal bojone digandeng karo desa muka. Digobali ngalengka, Atine wis nandi endi? Ha iya. Kuwi watake wong sing ora kaya Prabu Rama. Ha iya. Rama kuwi pancen penemune apik temenan. beda karo wong-wong wong-wong kae nek kae ora tau nesu karo sing wedo wae nek padha lunga padha bukar pe dhewe ana sing ra gelem bareng anggar-anggar disiki bareng pakar dikok ngono kuwi ra kena dicontoh kuwi mulane bener aku tak suwita ning poncowati. gene ipan ten biyung ora gelem karo aku ayo saiki pepisahan kuwi karo aku kene nggon ana salawas-lawase aku tak nyuwun pamit ngenger neng Poncowati. Nek upama kowe tak elekke, wis wong gedhe tuwa kok dilekake. Nek tak alang-alangi, ayo mlumpet gini kok le. Nek kowe nganti tak rantik, medhot. Wong gedhe tuwa dipikiran. Ning aku ra niat bakal nuju marang laku kang utama. Kae gaman-gaman sing apik-apik kae tak sporke ning Poncowati arep mangkat saiki aku. Ger, kowe ra kena tak elekke. Ke. yen nganti ana apa-apa mangsa bodho lungger aku ora ngerti apa-apa lho yen pancen kowe bisa ketrima uripmu ya syukur nek ora ketrima mbok ya aja ora berduli wis dina iki karek biyung bantu karo aku apa ora nek panten bantu ya ayo tak daftarke ning Pancawati nderek wong agung Prabu Rama nek ora melu karo aku ayo kowe melu desa muka iki wae wis pisah-pisah kowe karo aku ya wis senajan aku bantu ya durung ora bantu ya ora. Yen pancen ora kerta tak ndakake ora kerta elike wong mapan anakku ming siji kowe. Mongso bodho, ning ming sing ati-ati, tumindakmu aja ngati konangan keluarga ngalengkon diraja. Luwih-luwih para priyagu. Wis cukup aku dhewe wis aku apal karo keluarga ngalengkon diraja. Kalau putra-putra dalem ya wis apal, apa meneh nek nanti pinanggi karo Agung Prabu Dasamuka. Wis apal. Iya. Kemulan aku tak mlaku saiki tak nepes miring urut pesisir wae, aja nganti konangan njaluk pamit ya, Mbok. Iya, ya ming aku meling kae wedhus kok nek bengi dibruki. Apa wedhus kok kon mlebu dibruki panganan. Oh iya wis, aja semlak mengko aku sing nunggu. Hmm, iki mati ngono. ilmumu kaya ngono nggih. Wis tak elekke sing werna-werna, wis tak gambari sing akeh-akeh. Ndak contoni mbah-mbahne, bapakne kok meso berguguk ngutawaton. Antepe bakal suwita marang Prabu Betara Rama. Oh iya ta. Aku dadi wong tuwa. Mongko sak kontate anakku pikirku ora pati kepenak banget. dajal tak tututane sak tekan tapel watesing pedukuan dadapan arep ana pokok dadi ana sasmito. ora kepenak ana ngati wadi jagat nyokang kinaryo gelar momong salirani roing bantu karo aku. Aku dililani suwita nang Kontowati. Gaman-gaman sing apik wis tak gawani kabeh. Muga-muga njur bisa enggal lebur angkara murkane dosa muka. Wong kok biyen kok jare kok menangang wae. Iso bedah ngayu jopolo maes pati Kaya iyu-iyu omono. Angkara murka kok ngono kuwi nek ora njur enggal dipalek karo sing ga urip wae lah nyemelangi sesek. Mongko aku ora cocok karo penemu sing tindak ora genah kok ngono. tak rewangi untas saka ing pedukuan dadapan aku arep melu wong sing suci pikire, sing bisa momong karo kawulan. Ora kaya bolo di, opo berdosa muka karo kawulan kabeh ora eling. Aku meneh kok penono. agek sesasi pisan we terkadang bayar itu ora iso bener terkadang kok dilongi nek aku ora gelem sewengi ya ora ditetepi Ani iki mengko aku bakal bisa nampa kamukten mungguing uripku. Ora mukti mergo kepenak le manggon, enak le mangan ning mukti jalaran ayem ing atiku. Melu wong sing temen tumindake. Tak nelusuk metu pesisir kene iki weh. Aja nganti konangan wong ngalengkon Duraja lan. Dewa. Tak sesuwun marang Dewa kang Andumpara. Muga-muga adiku Naratriga nggo bisa kelakon nggone Dusta Prabu Rama karo semono. Dibondo suwanke ana negara Ngalengkon diraja. Bisa dadi jalarane nggonku mukti wibawa Nyakrawati mau dendo. Hmm. Sak jurun aku ngudara tanpa kanca tanpa kanthi. Iki kok ana wong mlaku nurut pesisir iki sapa iki? Lan nggawa apa kok ting telalang kae? Ayo ora ana alane depidep aku serawung karo wong cilik. Tak takonane wong ngendi arep nandi kok dadi aneh temen. Yen ora kleru maki bongkok gegaman. Apa iki tukang pandi bakal adol gegaman? Apa iki mung kawula cilik bakal mbeburu kewan. Eh, Pak Deko, pawongan aku tak takon kok ndi sapa jenengan. saya dalu araras abyara sorot lintang kumata pite lumrang daning

jagat Malik Raja Dewata. Iki ana pawungan ingkang mlaku nur pesisir nggawa gegaman pirang-pirang tok bongkok dadi siji. Kowe wong endi sapa jenengmu? Woi lah kok aku kepethuk kiai iki kok durung tau kenal. Lah sampeyan niku sederek saking pundi? asmane sinten kowe durung tau ngerti karo aku nggih dereng wonten sing ketemune iki kok ala tanpa rupa aku ki bocah sangka jroning samudra saking samudra loya niku ayo keputu kaki baruno aku buk muka mukasura oh kapul kobis oh. bukbis. Oh, bukbis. ya. kula kinten nek aku bakul kubis. Lah kowe sapa? Kula niki tiyang saking Dadapang. Anake si Mbok Supabana. Kula pun Prayabana. Jenengmu Prayabana. Nggih, anggih sing ketelah Pak Praya niku. sing tok do diparangi wiyaga wiyaga oh dadi kowe kuwi langge sing do butuh-butuhke niku do ngasah gaman niku nek do ngasahke gaman tak tenggen kula nek ngono kowe iki tukang pandi kegaman langge lanjur dadapan kuwi ke bawah air negari kalengkon di aku dadi kowe nggawa gaman iki atok sowan kene ngalengko. Oh ngoten iki Mas kula kandhani. Kula niki senajan ta wong ngalengko ndiraja pun sengit kali dosa muka. Niki ajeng kula terke teng Pancawati. Lho la kok masuk terke ning Pancawati? Lah kula niki kae dosa muka pun sengit tekone elek dosa muka niki. seneng dadi penjajah. Mongko niki wonten perkara sing gedhe, kurang bejo ana perang gedhe Rajapati akeh mergo dosa mongko ngrebut bojone Prabu Rama Sinta niku. Oh iya. Kula kae tumindak ngoten niku ora patek seneng, ora cocok kali penganganan kula. Mulane niki ajeng kula goteng Kancawati niat kula ajeng melu Kancawati. Pemain kula pun didol kali simbok niki. kadang pindah tempat kula. Malah sampean niku nek kena kula omong melu kula mawon awe do manunggal teng Pontowatu. Ratu sing jujur niku nggih Ratu Pontowatu sing bisa ngayomi teng kawulane Adil Polomarto. Mulane kawulane nggih do ayem tentrem nek prajurite ngoten kethek-kethek prajurite ning masyarakate nggih wong umum. Ora kok dipredute kethek masyarakat kethek niku mboten. sing perdhe ketek niku saking wokes kerendha sing dhuwit Jaya Sugriwa anjuk dadi teng Pontowati awit Jaya Sugriwa iku pun tau digawe becik kalih Rama niku tak nulungi wong dheweke niku Melu kula mawon Mas sampean Tak kandhani senajan karepmu mono mlaku sini bad ning kena tak tembungake siniban nemu nimatan kowe ora ngerti saiki gaman-gaman bisa lagi kono tanganmu luruh-luruh lu ngomrene tak ban kemudian ngalengkun durojo bakal nampa hukuman sing murat ke dosamu kue ajeng dikum ngoten adem-adem niku dihukum Oh, dikunjara niku. Ha ah, iya. Apa sampean kok munjara kula niku njuk karepe pripun? Apa kowe durung mangerti iki putrane Rama Prabu Rawana sing seko dasaring samudra. Pandang tika katon risang kadalaru.